أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنام خداوند بی انداز مهربان نهایت با رحم الحمد لله رب العالمين ستایش خدای راست پروردگار آدمیان الرحمن که بی اندازه مهربان نهایت با رحمت مالک یوم الدین خداوند روز جزا ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تو را میپرستیم و خاص از تو کمک میخواهیم اهدنا الصراط المستقیم بمار راف راف راست را بنما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين راف کسانی را که برایشان نعمت خیش را ارزانی کرده ایم نه راه کسانی را که مورد خشم واقع شدند و نه هم راه گمراهان آمین